strong. Tijuca. Tá o Tijuca fecha aqui no portal. O eletricista vai passando o áudio na né, manhã, bora lá. Banda AM15. Bora, eletricista. Banda M5. Sucesso. E você diz assim: Eu, o ar que eu respiro é você. E nosso parceiro Berlinha GDG tá aí com a gente do ladinho esquerdo. Um abraço, Danilo, parceiro Vitor Machado, ele, o Maicon. Tá todo mundo com a gente. Ele fumaça com a gente. Neguinho Bob, Cleveson, é Oliveira. Da Social da Ilha. Meu parceiro Iago Curtição. fire. E vai no cacheado, cacheado, cacheado. Olha o Júnior eletrizante botando bagulho doido, bagulho doido, bagulho. Olha o caqueado, olha o caqueado. O caqueado que o pai não dá valor. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora, Júnior! Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu.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 E a nossa tropa é o quê? Tá Chata nossa tropa. Chata nossa tropa. É o seu 7 de a nossa tropa. É o seu pancete de xoxó da tropa. É o seu de xoxó. E a nossa tropa é 57 de xoxota. Alô, meu parceiro Euli do Ponte. farmácia! Vamos juntos! Teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, E meu parceiro Jair, do dia 17, saúde ele, meu parceiro Naldinho, lá da NSK, projeto de som automotivo número 1 um do estado do Pará. Bora, cobiçador! Vai eletrizante, vai, vai eletrizante, vai! Passando o áudio aqui no portal! Olha o nosso parceiro Alexandre Cabeludo, do e Bebida do Alexandre, anexo ao portal Show! ele, é ele que detona. É ele, é ele, é ele que agita. Dali, dali, dali, dali, DJ Assayag. Dali, dali, dali, dali, DJ Assayag. É o seu novo show, é o seu ultra show. É o seu novo show, é o seu ultra show. Dali, dali, dali, dali, DJ Assayag. E dali, dali, dali. Meu vídeo da pedreira de com a gente, meu parceiro Leonan. O meu parceiro é Marcos, lá do Fox também. Tá com a gente. É parceiro fiel da GDC, junto com o Tom Pet. família cúpula. Fala, meu parceiro El Bolcher. O meu parceiro Alisson Farias. Tá todo mundo. Fabinho Ferrari. Eu vou no rei. Vocês vão no rei. Você. Eu vou no rei. Vocês vão no rei. O quê? Rei, rei. Ho, ho. Rei, rei. Ho, ho. Vai. Rei, rei. no dia, também tá com a gente. Aqui, endoidando tudo. Para Adriano. Vai, vai, vai, vai, vai. vai. vem, pro vem, vem. Vem, Mega Robson. Parceiro Rui do Guamá. De Guagente, gordo. Do coqueiro da Guagente. Né? Vale meu parceiro Perninha também, da todo mundo. DJ Edson fazendo diferente. E Juninho Papi agitando como sempre. Deixa eu mandar um abraço muito bacana aqui. Meu parceiro, Ronaldão da Oi, você, o negão, tá todo mundo aí da Marambaia e doidando, tomando tom. E não dá pra aguentar. E assim? Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir. Bora, meu hobby! Medo é tão forte assim. E é por isso que eu te. Hobby! Aqui no portal! Bora, Júnior! Você que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você Parada do giro, e aí cobiçado? Bora começar a lembrar um pouquinho da época da festa das equipes Bora maninho, bora maninho Bora, bora, bora, bora começar Paulínia! Oh, oh, oh, Nessa hora o Rogerinho da Blois acelera tudo! Tá de Rogerinho! Vai no passinho. Vai no passinho, no passinho, no passinho. Alô, bezerra do Ubi no passinho. E o caquiado, caqueado, caquiado. Vai no caquiado, vai no caquiado, vai no caquiado. Prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara. Um, dois, um, dois, três, vai. Júnior, Júnior. DJ Felipe Cobiçado. Ô menino, que negócio é esse, meu filho? E a cervejada, o veste de Juca no portal. Alô, Iru Braga com papo. Alice Juninho faz todo mundo tremer. Alice Juninho faz todo mundo tremer. Então como ela treme, então, então como ela treme. Então como Júnior, ela treme, então... o nosso parceiro Yuri, você, o Tag Tag. O galera do Bebelô tá com a gente. Abraço! Então como ela então, então como ela então como ela Galera da King B! Bota Fagner! Boutique Multimarcas no telão aniversário do Dieguinho! Renan Doideira, Batatinha da Rede, Henrique Badalo, empresário Bainhão, tá todo mundo, tio Pereira tá na área! do Eu sei que não tenho um superpoder E nem sei voar pra te defender Tipo Superman com a Lois Lane Mas E aí, Cristiano? Um super amor Faça você, garoto Ó, oh, Cristiano Digital, você, você é O JJ, meu parceiro O Jamanta da galera do Arapari Um abraço pra você. você. Lorena Júnior, da farmácia. Laena também, pressão também, tá todo mundo igual a gente, galera é do comércio. Ah, todo mundo no hobby. Confusão do horizonte. Quero ser formado de gente. Eu desejo ter você. O meu parceiro Balque do Ouro. E aí, Balque? Bora pra cima, garoto. Forte abraço aqui do Júnior. Estamos juntos, ele e o Diego da King Me. É. O homem que tá no berço hoje. Um forte abraço, viu, Diego? aqui dele. Júnior. É, amor, baby. Júnior, sabe quem tá aí? Super amor, baby. a nossa amiga Jaque Paula, ela é a Isa Costa. Tô de volta, a dupla. Oscarinhas. Essa dupla tem que tirar o chapéu aqui no Robin. Vai, vai, vai, vai. E vai no passinho, no passinho. Olha o vesgo no passinho. Olha o vesgo no passinho. Vai no caquia, caquia, caquia, caquia, caquia. Júnior detona, detona, detona, detona, vai, vai. Te beijo de culo pela folha da loucura, cara. Quem tá solteiro, solta a voz. Eu sempre Dá pra ser mais alto, mais alto, mais alto. Não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Aquele vídeo maneiro, aquele vídeo maneiro. Todo mundo vai cantar comigo agora, vai. E você? Mas sempre vem ela, Júnior. Mas veio você. Quero ver bem alto, viu? Para cantar bem alto agora aí. O que é o amor? podem. Você. Mas tudo bem. Agora, mulher. Meu amor, preciso saber onde está você que não tá aqui pra gente se amar. Eu quero te abraçar. O maluquinho da iluminação tá comigo! Meu calor, me aquecer. Preciso de você. Falou, mortadela! Bora, garoto! Faço qualquer coisa pra ouvir. Sua voz chamar pelo meu nome. Raoni hoje, carreira solo, Júnior. Telefone tá de fuga o homem. Do que vale pro... Olha meu parceiro William Bittencourt. É Junto com a cúpula. Segura o Faria, segura. E escolhe é desilusão. O que tô vivendo vai me perder em vão. E você? Duas paixões me dividem. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não. maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é surtada. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Vai, Eletra! Na curtição, estourei logo o Xandão. É Ednei botar tá na mão, porque ela quis Vamos juntos! Mas que absurdo, ela de vestido curto. E aí comigo, o nosso parceiro Robinho Sam. De... Você, de... a Anne. Ribeiro também tá com a gente, doidando tudo. Sobe na nave, com o corpinho bem Alô, meu parceiro Frank, você, primeira dama, Erika também tá com a gente. Sou linda menina. O meu primo Pretinho, Rafael Pantera também tá com a gente, doidão. Diego do Asfalto, fala Diego! Já comigo, meu parceiro Leandro Borges. É e aí, Leandro, você é a Thaís. Bora, galera da Barbosa Modas. Já comigo, segurando o telão aí, garoto. É. Fechado com eletrizante. Barbosa Modas e acessórios. Daqui a pouquinho a gente bota aquela mídia no dono. Excelência. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai. Olha a putaria, DJ Luanzinho. Chão, desce, bunda, DJ Luanzinho tá com a gente lá do Vibração, junto com os camaradas da Júnior. A Briguita, o empresário Flore, tá com a gente, ele junto com o Arthur Lanche. É escuta aí, O eletricista tá tocando. Caralho, caralho última amada. Júnior. Ação sua marquinha é sensação. Olé no meu Hyundai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de Júnior, é os chamados da Adidas tá aqui com a gente. Os camarada, não é isso? Os chamados da Adidas, o meu parceiro Lourinho do Guamá, ele, o Breninho. E meu parceiro Rick. Eu, eu desci, eu desci com o chão. Eu cheguei, eu cheguei. Meu parceiro Euê, lá do Point, aí, Euê. Tamo junto, Rogério da Bros. Tá por ali comigo também, um forte abraço, viu? Aqui do Júnior. Tô curtindo Puxa assim, ah, é o você e o sino Pitula. De baseado, tá doidão de baseado. Caralho. Vai eletrizante, vai tocando pra galera aqui. No portal, no portal, no portal. Show! Alô, meu parceiro Thiaguinho! Thiaguinho! Thiaguinho Mecânico! a filha, a Zazá, carreta alta pressão de Bujaru. Quando penso em ligar pra você, uh, eu me escondo de todo. O cacado Sem Vergonhas, e aí Cacá? Tá pensando biscoito? E aí biscoito? Você tá aqui com o Júnior. Uh, mas não paro de pensar em você. Pode cantar que tá liberado, hein? Meu casamento pra semana. Meu parceiro Bezerra, velho Vesgo. Fala, Vesgo! O Edson Júnior também pra retaguarda. Oh. E aí, mortadela? Não me abandona, viu? Minha vida E o filho Pitula, você acha o brasão? O casal número 10 do Rob. Viane Batidão, sucesso! O J isso aqui com a gente, o parceiro Daniel da Batfly. Junto com o seu grande amor, tá todo mundo. Junto com os garotos do Red, do lado direito do Robson. E bom sinal, te mando um abraço bacana. O meu parceiro Patrick de BDC, o Dedê, o Popi da Nike, tá todo mundo com a gente. Batidão do Melody. Dia-me quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até recordar. E aí, careca? Mas dia se passa. Lá do Pula Cegos, é nóis, hein? Então e sufocou sonhos com. Meu parceiro Wendel Farias. Fala, Wendel. Imaginou quanto. Um abraço aqui do Júnior, hein? Você. É que não posso me apaixonar. Adriano Sares, Velho Sares por ali. Isa, Jaque Paula, meu império, valeu! Me confunde, amor. Priscila Silva e a Marina. Falou, é. Didi! Vai negar pro nosso amor. Pode cantar bem alta aí, portal! É. coração, meu filho. Amava delirar. Qual? Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. E aí, meu parceiro Neto Vidro? Ele, a é Regina, tá comigo e doidando tudo, cabeção. E aí, mortadela? joga pra cima, joga, joga, vai eletrizante. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu. Adidas! Quer é desafiar, não tô entendendo. Hora de doidar, vai! Volta a caixa tardendo, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Falou, meu parceiro, eu, é agora, garoto bota na mãozinha lá pra cima, lá pra cima. Joga lá pra cima, joga lá pra cima. É, um, dois, três, ó peru! Bagulho doido, bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido. Alô, Celo GDG, o bagulho mais gente do Pai Sandu do que do Remo aqui. Que tu diz? Onde eu chego, a torcida do Remo é maior. É verdade, é? Sempre, sempre. Hoje eu vou puxar a galera do Pai Sandu. Ficha. Quem é do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do Pai Sandu, dá-lhe uma mãozinha pra cima aí. Isso, deixa silêncio. Silêncio. Quem é do Pai Sandu, dá-lhe um grito! Tá chegando o primeiro rapé do, rapá do ano. Mas quem for do Pai Sandu, dá uma vaia no Júnior Eletrizante aí! Tá muito baixo o Pai Sandu, né, Júnior? O que tu diz? É pisa, senhora. É pisa, será? Do clube do Remo? A doido é. Quem é do Pai Sandu, dá-lhe um grito aí! Puxa do Leão, Júnior. E a galera do Clube do Remo tá aí comigo, tá? Só a galera do Leão joga a mãozinha pra cima, bate na palma, bate, bate, bate, bate na palma da mão. A galera do leão joga pra cima e vem comigo. Remo. Quero mais alto, quero mais alto. Remo. E quem for do remo dá uma vaia no cobiçado bem alto aí. Já comecei o ano bem, viu? Prepara as pisas. Segura! Vai, meu Eu vou deixar você partir. E meu parceiro Jefferson Gerente, lá lado Paulinho e o Carlos, está aqui com a gente. Alô, Jefferson! Agora vai, vai. Paulinho Cage no telão aí, Fagner. Oh, o, açougue número um da TV. É Rafael do Parque Vini. O Júnior Souza, o Eduardo do Parque. Também tá comigo a Bianca, o Vitor Moraes, o Berninha, o Negão, Ronaldão. E a primeira dama, a Ingrid também. É que eu tô chorar? É, com a mensagem grande. Começar e de você não vou lembrar, você é página virada. você. E nosso parceiro El, o da Cúbula, Bora Alisson, bora Alisson. Alô, Lucão. Começou novo duelo, James Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou Pede pra beijar na boca, depois quer contar vantagem, falando que é o O nosso parceiro Macarrão, você, é o Pitego, Juan, Cris, o Leonan, Rafael, o Jabá. A Cíntia também tá com a gente, Karina. Juliana tá todo mundo. E aê, boca de belo, tu tá beijando a mina que mamou o Bora cobiçado! Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha eu não querer, eu vou virar o Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dava valor. Eu o Zé Droguinha, de trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dava valor. queria o Zé Droguinha, e meu subir da pedreira, tá todo mundo. Alô, Lobo, alô, minha parceira JNV. Sentindo gosta, curtindo essa novinha, querendo essa novinha. tá? eu não querer, eu vou virar o Zé Droguinha. Eu tô curtindo essa novinha, querendo essa novinha. tá? eu não querer, eu vou virar o Zé Droguinha. Todo mundo tem passado. Me diz só qual foi o pecado. Diz. Amor não fica bem, agires assim. Vamos! Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o Bora, meu parceiro Micael! O super-homem! sabe por que e finjo que não te vejo. Porque a tua cara é. O meu parceiro Marcos Terra, você. O Marcos Terra Mil Graus. O Davi Cadeirante da Cúpula. Não vem me rotular, não cago em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa. Mas nada me impede de te xingar. Fala, Felipe! Eu quero me tomar. Felipe Cadeirante, tá comigo. Parar de tomar conta da minha vida e vai. Activate, Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerante. que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? E tatuagem cicatriz. Passagem na cadeia. E tatuagem cicatriz. Passagem na cadeia.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 Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde, onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são cinco da manhã que não tá tarde. Porque é, a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí já. Fala, meus camaradatinas, abraço! Foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí já viu, é rock doido. Alô, Belly! E aí, meu parceiro Fumaça, abraça você! Rock doido. Rock doido. Minha culpa não foi sua pau não foi minha, a é culpa do cobiçado que tava tocando coxinha eletrizante. Bora, Júnior! E toma, toma, toma! Eu vou mandar assim, ó. Vai mandando assim, ó! Cobiçado é o DJ que agita, tá ali cobiçado, tá ali cobiçado. O eletrizante baile cobiçado. O cobiçado é o DJ que agita. E dali? Cobiçado. E dali, dali? Cobiçado. Baile cobiçado. Dado, O, o, o, o, robô mais lindo do século está aqui. Novo Mega Robson. Você agora é espetacular. Hoje aqui tem nós e nós é o que mata nossa sede. O uísque pra nós é água. Nós leva a vida de cheio. Pega o lanço, blusa nova. Meu piloto vai lá hoje. Atrás tem que tá o dois. Escrito MC Pusa. Só perfume dos mais caros. Só o das melhores marcas. Quando nós passar de frente. Leandro Sanches na área, bora lá. Papo, Patrick Henrique. E o Caio Café, os cria da Caripunas. Fala o que for que Forte abraço do Júnior tá fluindo, então deixa chover tá... Olha, tá Júnior, nosso parceiro Ceará, tudo tudo Certo aqui com a gente, ele e toda a galera, tá formada hoje, Magotinho Robson, tá Bora, Júnior, contigo, garoto! Hoje aqui tem nós e empurrando, nós é o que mata a nossa sede, o esquipa pra nós é a... Nós leva a vida de X, pega o lançou blusa nova, meu piloto vai lá hoje, atrás tem que tá o 2, escrito MC Pose, só perfume dos mascaras. E aí, destino da TF! Tamo junto, hein? de trem. Invejoso olho papo, vocês que falam de mim. Trava e disputa, pode falar o que for que eu. Tu é doido? A porra ali, tá fluindo, então deixa chover de. Vamos juntos! Tudo na vida é passageiro. Já Olha, interessante! Aqui no portal! Os caras doidos no morro já tá comigo aqui também. Um forte abraço! E Alex e Bora O Marquinho! Tá. Fabrício tá por aí também, Luiz Eduardo! A vida é passageiro. Olha pra cima! garoto. Chegou o dia de festa. Hoje é chuva de balão, muito lance. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Kelly Martins! A luta e aí, Kelly? É? trabalhando dobrada, é todo show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo a da brava. Wallace Ramos! Passaram o tempo. Aniversário do Johnny dos camaradas. Tá, tá. Bora, Johnny! Tirou a nossa a tropa tem. Humildade é lixo, mas é rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer. Eu, tô na Yola, eu troco do black na voz, na voz, na voz, na voz. Tijuco Real, festa toda hoje aqui no portal. Galera do Bebelô, galera do Páreo, forte abraço aqui do Júlio, viu? estão junto com a gente nessa grande festa. Muito obrigado a todos vocês que vieram curtir o nosso hobby aqui no portal.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 Sede de baile. O meu empresário Cadmo. Tá aí comigo lá na conveniência, três amigos. Já no telão aí, conveniência, três amigos. É Sentimento tal. A única 24 horas, Radiófilo. Sempre fechado com o Júnior. Então Ketchup. Pablo tá por aí fica dividida, tá com como. Tamo junto, caralho. Bora, Maikinho. Desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Senta fica dividida, tá com a boca puta e vem que te a então. Pudão, o aniversário do Dieguinho, lá da King B. Amém, Dieguinho. E aí, Malque do Ouro, já tá comigo, ele é primeira dama, palco do ouro no telão. Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Sim, eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mais o 99 eu pago. Piloto vai ver cena nossas quente no carro. Aí ela vem! E ela vem, safado no Ferrari. Mas na frente do. Tamo juntos. Quer botar dona braba? Isso eu vou te dar também. Só botar dona, meu bem. Só botar dona. E o filho dos caras de pau, fala e o filho. E ela vem. Pena doideira. O empresário painel. Batatinha das James. Quer botar dona braba? Cheirinho tá na área, é nóis. Só botar dona, meu bem. Tá ali, meu Robin. Só botar dona, meu bem. Bota, bota. Diz, pra tá pega as mina na quebrada. De jeans pra tá pega as mina na quebrada. De jeans tá pega as mina na quebrada. Do 12 foi pra Marconi, da Marconi pra minha casa. Do 12 foi pra Marconi, da Marconi pra minha casa. De jeans pega as na quebrada. Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. know where to start. start, start, start, start. Aquecimento. Já já o bagulho é doida. O livro é o é livro. É? Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Para um pouco. Fica uma vez. Fica uma vez. Fica de novo. Um abraço aí, o Alex e Brian. Uma vez. O Júlio da TF. Fica... O Aldair, o Felipe Cadeirante. Você fica cansada, você Todos os seca-litros. A mania do esquenta. Fica... Ai, canudos do foco, secalitrão. Quica uma vez, quica uma vez, quica de novo, quica é de assim, novo. ó, trava na pica, trava na pica, trava na pica, trava, ela trava na pica, ela trava na pica, ela trava, ela trava, ela trava. Fazer, trava na pica, ela trava na pica, ela trava na pica ah, ela trava na pica, ela trava na pica, ela trava na pica. Ah, ela, ela senta gostoso, ela vai no pau. Ela quica de frente, ela vai no pau. Ela quica de frente, ela vai no pau. Ela quica de frente, ela vai no pau. Ela fode maneira, ela vai no pau. Vai no pau, vai no pau. Esse é o bonde da novinha, tá botando pra fuder. Ela quica de, ah, ah, ela fica de quatro, ela vai no pau. A mão no joelho, ela vai no pau. Sentando gostoso, ela vai no pau. Vai no pau, vai no pau. Tá travando tudo hoje por causa dessa chuva. Desce na piroca desce na piroca. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver.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 A Luana tá por aí também. Oliveira. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero. Rapaz, a gente vai de um jeito, vai de outro. Dizer, no teu jeito que eu me amar. Quero deixar para vocês o alerta aí, viu, gente? A cerveja é um real, a festa toda, para você consumir aqui dentro, viu? Não pode sair com a cerveja. É um real para você beber aqui, você pode tomar banho, fazer o que quiser com cerveja. Só não pode levar, tá ok? Um real a festa toda a cerveja. Tijuca, sem propaganda enganosa. Vamos curtir! Vamos que tá na hora!